pilsētu. Tiešām, kungs, ka šī pilsēta tiešām te, tiek sludināts tavs evaņģēlijs, pats Dievs. Tiešām, kungs, ka tavs evaņģēlijs ir plašumā. Kungs, ka cilvēki piedzīvo tev, ka daudz dvēseles vēl atgriežas, lai tas svētais mēs piepilda savu uguni. Tiešām, kungs, lai mēs piepildām katru sirdi, Dievs, kas ir izslāpus pēc tev. Katru dzīvi, Dievs, kas ir mūsu. Dievprāta, Kristus jēzus apustulis un brālis Timotejs, svētajiem ticīgajiem brāļiem Kristu, kas dzīvo kolosālu žālstību jums un miestu no Dievu mums tēvu. Mēs pastāvīgi savā lūkšanās pateicamies Dievam, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvam par jums. Ceturtais pants, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzu un jūsu mīlestību uz visiem svētiem. Tās cerības dēļ, es jums noliku debesīs. Es vēlreiz izlasīju 4. un 5. pantu, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētkiem. Tās cerības dēļ, kas jums nolika debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evanģēlīgo patiesības vārdu. Es aizgāju līdz jums, jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug. Arī pie jums, kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlstību. Epafra, mūsu mīļais darba biedrs, jums to ir pasludinājis. Viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājas jūsu labā, arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savā lūkšanās, lai jūs bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņu Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama. Un jūs nesīsiet augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet dievadziņā. Tālāk arī fantastisks laiks rakstīts, bet 9. pāns un 10. Pāvils saka, ka viņš kopš tās dienas, kad viņš dzirdēja šīs uh, lietas un tā vērā ņemam ticību un mīlestību pret svētkiem šo pārlūku pastāstīs visticamāk Epafra. Kāds vīrs un viņš ir stāstījis un teicis, un viņam palis prātā, un Pāvils reiz atbild un saka šo, šiem cilvēkiem, šai draudzē, ka viņi katru dienu lūdz. Par to esam pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās. Par ko? Lai jūs bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņu gribu. Un tas, ko saka Pāvils pēc tam, tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga, un viņam viss caur patīkam. Un jūs nesīsiet augļus ar visādi veidu labiem darbiem un pieaugsiet Dieva aciņā. Kā es gribētu dzīvot desmito pantu? Paklausieties! Tā kunga cienīga dzīve, cienīga, tas vārds ir milzīgs iestājas cienīt dievam, dieva cienīt dzīve, viņam viss cauri patīkam. Viss cauri vārds viņa grib, ir telema uh, no grieķu valodas. Jeb, nu, tas ir, ko kāds vēlas. Un uh, palasot šo, šo rakstvietu mm, angļu valodā vai citās valodās, tur ir teiks tā, un palielam tas pats, tikai tā doma izteikti tādā veidā, ka jebkurā gudrībā un atziņā, lai mēs izzinātu izprastu Dieva gribu. Ja kāds ir Dieva prāts? Pēc tam tiek nosauktas visas lietas, ja mēs izprotam Es ilustrīšu pāris rakstvietas. Jums tur nav jāatver. Runājot un domājot par viņu prātu, viņa gribu. Šai latviešu valodā mums ir Pāvils saka izprast viņa gribu, bet viņa prātu, no viņa kāds ir, ko Dievs tajā brīdī domā, kas ir izdibināt no Dieva, ko viņš vēlas. Un, piemēram, ir Mateja 26. nodaļa 10. pāns. Jēzus mums māca lūgt, lai nāk tavu valstību, tas, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara manu debesu tēvu prātu. 12. nodaļa, 50. pāns Mateja evaņģēlijā. Jo kas dara man debes tā prātu, tas ir mans brālis, mana māsa, mana māte. 18. nodaļa, 14. pāns Mateja evaņģēlijā. 6. nodaļā. Uh, 40. 38. un 40. pantā. Jo 38. pants, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis ko es gribu, bet ko grib tas, kas man sūtīs. neesmu nācis darīt savu gribu, ja es saku, es esmu nācis darīt to, ko grib tēvs. Un 14. pāns, tajā nu pašā sestajā, jo tāda ir mana tēva griba. Lai viens, kas skata dēlu, viņam tic, būtu mūžīga dzīvība, es viņu celtu augšā pastāvam dienā. Vairākās vietās ir šīs tēva prāts. Cik svarīgi mums ir meklēt un izzināt debesu tēvu prātu. pašā sākumā, kad es sāku lūgt Dievu, Dievs patika man. Tas jau bija pats pirmais. Dievs, vai tas Bībeles skolā ASV, kur pēc Bībeles skolas mums bija, es iestājos Tāpēc, ka, lai es meklēju, es iedrošinu draugus meklēt. seu chão, o seu chão. atslēgas. Un, nu, uh, mēs zinām, ka uh, darbojās gravitācijas likums. Ne? Kas notiks, ja palaidīšu šīs atslēgas vairāk? Mēs paliks karāties, mēs nokritīsim. Neticu gravitācijas likumam, nokritīsim. Ir, ir spēks, kas darbojās ikdienas Йосип Viņš ir vienīgā, viņš ir vienīgā patiesība. cilvēks saka, kas ir patiesība? Es esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, jā, patiesība jau ir viena, dažādi citi šis vārds, kad es no zemes tikšu es krītu uz zemi, es paaugstinu Jēzu, es dodu viņam godu, es dodu viņam visaugstāko vietu savā dzīvē, es dodu viņam vislielāko cieņu, es viņu ceļu visaugstākajā Jēzus Kristus nāca uz dzīvēs un tapojas šeit. No 3. līdz Svētais sauciens. Ierīkojiet tūkstnesītam kungam ceļu. Dariet klājumā kāds līdzinas tekus mūsu pilnī. Visas ielēs, lai piepildu visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurēs, lai to par klajumu. Lai parādītos tā kunga godība un lai visi cilvēki Sataisiet ceļu, viņš sludināja, viņš gāja, visu to atlikt, ko viņš bija, viņš gāja un sludināja ceļu. Sataisiet tam kungam ceļu. Not Slade. Side takes it as well as Slovenia. es ourselves. šis iestājas 43. un 5. sagatavojot viņam ceļu. Ja varētu tā nolikt katrā dievkalpojuma sākumā daudz gatavojumu ceļu. Gatavojam savus sirds, lai saņemtu no viņa, lai viņa vārds ir tas, kas mūs maina. Viņa brīnumu, lai sako viņa vārds. tavs krusts. Tavs darbs, tavs paveiktais darbs, tas ir līdz galam pabeigts darbs. Kungs, Dievs, arī mēs, kungs, nākotnē mēs vienmēr redzam tavu darbu. Kungs, Dievs, lai mēs nekad nepaukstinām savu vārdu, lai mēs nekad nepaukstinām citu cilvēku vārdu, lai mūsu dzīves, mūsu ikdienu, Dievs, lai tas paaugstina tavu vārdu. Dod mums žēlstību, Dievs. Vienmēr skatoties uz mums, lai viņi redz šo pilnīgo šī personu, Jēzus Kristus.